то норвезькі вівчарі збанкрутували б в один рік. Норвежець несподівано відповів своєму задирикуватому другові. Тримаємося з останніх сил, як бачите, і тут нічого не втнеш. Він говорив англійською мовою, в якій нема звертання ти. Тримаємося, бо французи більше працюють язиком, а їхній язик виробляє один гуркіт. Ви чули мосьє? звернувся Жак Антуан до Булата. Встаньмо і поскидаймо шанобливо шапки. Ми були свідками народження дива. Німий заговорив. Булат не міг стримати посмішки. Та розважливого норвежця дотип не зачепив. Турбалом заходився чистити бороду. А Кет Уілсон теж підійшла до них. Міс Уілсон, спитав Булат. Ви чули, чого вимагає капітан? Те ж саме, сер. Нічого новенького. Капітан Роберта Скотта квапить, а Філ не піддається його словам. Він має рацію. Хіба б не було дурістю посідати в той чадний візел та форсувати все через те, що капітанові не хочеться трохи почекати. Вона глянула на жака Антуана Марсьє, який підкреслено пильно дивився на неї. У моєму туалеті щось не гаразд, жаку. Навпаки, він незрівнянний. У чому ж тоді річ? Ви так закохано дивитеся? Ні, мадмузель, швидше здивовано. Думаю, як це вам англійцям щастить так чудово вимовляти той проклятий звук Р. Він почав утрирувати. Урж, урж. Даруйте, мадмузель, простому французові не під силу. Хай вам, чорт Жаку. Француз відповів звідки на сьогодні Антуаном. Це зрозумів тільки Булат, але міркувати йому з цього приводу не довелося, бо підійшов начальник групи Філмарш, а за ним уже збиралася вся група. Жак Антуан спитав, що сталося, мосьє доктор? Вас просто важко впізнати. Хай вам біс, облиште свої жарти, мерсьє. Той торохтій кеп убив у мені чуття гумору. Він вимагав, щоб ми негайно поскидали свої лижі у найглибшу тріщину і на повному газу неслися до його допотопного криголама. Це в них називається криголам, леді й джентльмени, весело сказав марш. Але Булат одчув у його тоні роздратування. Криголам, який боїться криги, мов собака бича. Кетрін пильно глянула на професора. Вона теж правильно розшифрувала його тон. Професор був не в гуморі. Сер, але ж це несправедливо з боку капітана. Вона зверталась до нього на сер, і Жак Антуан скривився. Певне, мати взяла реванш. Ми на силу домоглися цієї подорожі, і раптом усе ж кереберть. Ви повинні розмовляти з ним рішучіше, професоре Марш. Ми не можемо повертатися до своїх редакцій з порожніми руками. Особисто в мене теж порожній записник, і це не вигадка. Бо те, чим нас напихали три місяці не вартий п'ятака. Жак Антон засміявся. Мабуть, лише в нашого друга мосьє Раймона Олександера записник тріщить. Він занотовує все зі старанністю Неофіта, навіть у спальному мішку серед ночі. Дивись краще у свій блокнот, по французькому сказав бельгієць, 23-річний Раймон. До начальника групи підійшов, схиливши голову трохи набік, японець Іко Хоцудай. Він завжди схиляв голову, розмовляючи. Містере Марс, а якої він системи? Хто містере Хоцудай? Мосьє Хоцудай цікавиться системою мосьє Раймона Олександера, похопився Жак Антуан. Не вгадали, містере Мерсьє, системою Криголама. Філмарш роздратовано здвигнув плечем. Я його в очі не бачив. А що таке?